finde frem til det, vi måske inderst inde helst ville være, eller ville blive til, eller ville gøre med vores liv, som af en eller anden grund blev stoppet op på grund af vores stolte forældre, der ville have os på andre tanker. Porque os pais queriam se projetar nos filhos, queriam estimular o seu orgulho, dizendo: olha, meu filho é médico, é advogado, é tal profissão. Fordi forældrene de ville gerne projicere sig i sine egne børn og realisere deres drømme via børnene. impedindo a felicidade, a vocação natural do seu filho. Og på den måde øh, var de med til at lægge en hindring for deres egen børns lykke. Os espíritos chamam a nossa atenção também em o Evangelho segundo o Espiritismo sobre esse fato. Og ånderne de påkalder os vores opmærksomhed også i åndernes bog omkring det her. Então o espírito remédio diz que o depressivo é alguém que não está dentro de si, ele está sempre fora de si. Eh, Hamed han siger, at eh, den depressive patient, han er en person, som ikke er inde i sig selv, han er altid uden for sig selv. Ou nós estamos presos ao passado, com remorso, com sentimento de culpa. Enten er vi, øh, øh, hænger vi fast i fortiden på grund af skyld, øh, skyldfølelse. Ou com saudosismo de o um tempo que não volta nunca mais. Ela også ser vi en tid, som ikke kommer igen. Ou então estamos presos ao futuro com ansiedade, com preocupação. Ela også hænger vi fast ved fremtidsplaner. Nós não vivemos o momento presente. Og vi glemmer at leve nuet. E meu psicólogo disse: Neno, por que você não usa uma filosofia zen budista chamada atenção plena? Og min psykolog fortalte, spurgte mig, Neno, hvorfor bruger du ikke en buddhistisk filosofi, der kaldes... Øh, attention plena. Attention plena, den dybe opmærksomhed. Fuld opmærksomhed. Você quando for tomar um banho, tome um banho. Når du skal i bad, vær der i badet. Passe o sabonete, o shampoo, Cante. Vesta e shampoo og sæben no syng. Sinta a água escorrer pelo corpo. Mærk hvordan vandet løber ned ad din krop. É tão bom tomar um banho. Det er dejligt at være i bad. Eu não sei se é porque eu sou do Ceará, que é uma região muito seca, mas eu adoro tomar banho. Jeg ved ikke om det er fordi jeg kommer fra det nordøstlige Brasilien, men jeg elsker at gå i bad. Der er meget tørt der. mas como é que nós tomamos banho? Preocupados com a hora, com o que temos a fazer. Men hvordan kan vi nyde vores bad, hvis vi altid hænger fast i og tænker? Com as contas que temos a pagar, com as crianças, com o emprego. Når vi bekymrer os om de regninger, der skal betales, eller om børnene, eller om vores job. Nós não estamos presentes naquela hora. Så er vi ikke til stede i nuet på det tidspunkt. Quando for fazer uma refeição, saboreie cada garfada når, når vi skal spise, så skal vi nyde hver eneste mundfuld. Cada refeição é diferente uma da outra. Hver eneste øh, måltid er anderledes. Os ingredientes são diferentes, o tempo de cozimento variou ligeiramente. Øh, øh, det man har tilberedt maden med, det er forskelligt, og det smager anderledes, og man har brugt forskellige tider på at tilberede det. O astral do cozinheiro ou da cozinheira estão diferentes naquele dia, você está diferente naquele dia. Og øh, dem, der har levemaden, har været på en, med en anden slags humør den dag, og du har det også anderledes den dag. Então, saboreie cada garfada, esteja presente, não fique assistindo às tragédias como nós fazemos quando almoçamos. Så nyd hver eneste mundfugl. E eu perguntei ao meu psicólogo, Tom, qual é o sentido da vida para você? Og jeg spurgte min psykolog, Tom, øh, hvad er livets mening for dig? Eu estava pagando, então aproveitava para fazer perguntas. Jeg, jeg betalte jo for å være der, så jeg kunne lige så godt spørre litt. E ele me disse, Neno, se alguém me perguntasse qual o sentido da vida... Og, og han fortalte mig, Neno, hvis nogen spurgte mig, hvad livets mening er... Eu diria que o sentido da vida é sentir a vida passar, é estar presente em cada momento. Så vil jeg fortælle, at eh, livets mening er at mærke, hvordan livet går, altså hvordan tiden går. É aproveitar intensamente cada momento alegre, porque chegar no final do dia, mesmo com problemas, nós, como estivemos presentes em vários momentos felizes, o saldo é mais positivo do que negativo. Det er at nyde hver eneste øjeblik, og så sidst på dagen, når man laver sit regnskab op, se at der har været flest gode øjeblikke end dårlige øjeblikke. Então quando chegar em casa e encontrar nosso filhinho, så når vi kommer hjem og ser vores barn eller vores børn, abaixar-se